emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetiko doarak segitu behaznik! Segitu behaznik! Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine! Errekala initik ez! Ba gure gaurko talarekin segituko dugu gaur eta gaur bi diska berri izango ditugu izpide hain zuzen ere sorkunek atera duen ziklomorfosia diska eta eskean kristo taldearen ezkurrik onenak diskaren bultan ba, mm, sorkunekin eta eskean kristo taldeko bikiderekin izandako solasaldiak entzuna izango baititugu. Jakizue, eskean kristo taldearen azken lana, larun batuntan kantuzkantu emankizunean hobeki ezagutua izango dugula eta solasaldia osoki entzunal izango duzela. Baina gaurkoan esan esandakoa sorkunen diska berria eta eskean kristo taldearen lan berriaren inguruan ere, mintzatuko gara. Izan dako, sola saldiaren zati zonbait zuen izango ditu. KULTUR ALEA Ba, sorkunekin hasiko gara, eta sorkun. Zure bakarkako laugarren diska plazaratu berri duzu, orain dela hilabete zonbait zu, atera zen eta e, esan duzu ez hortzi urte iragan direla, e, zure aurreko diska kaleratu zenuenetik, zer, zergatik hainbeste denbora? E... Pues zerbait naturala izan da. Bai. Bai, oso oso nekatuta abukatu nintzen akustikoarekin. Ez dakit ze urtean izan zen hori, ez, ez, oso, orain dela zazpi urte, hola, gutxi gora bera. Mhm. Oso nekatuta musikaz. Gero ama izan naiz, eta gero prozesu bat ola pertsona lapizkat sali dut, orduan. bueno, nik uste nuen ja ez, ez nuen abestuko gehiago, eh? Batzutan, e, sortzeko ideiak edo sortzeko puntuan ez zaude. Mm Orduan, bueno, ba, asimilatu egin behar da. Bai. <laughs> Hori egin dut nik behintzat. Baina, eh, azkenean sortu duzu. Bai. Eh, diska bat sortu duzu eta oso ezberdin aurrekoei konparatuz gainera. Aldaketa nabarituko baitugu erritmo aldetik. Iruitzen bazaizu, ba, diskari izan ematen dion eh, ziklomorfosia entzungo dugu. E, titulu oso berezia, adierazkorra, eh, zure diskarna agertuko dena zergatik kontatuko iguzu, bai. ziklomorfosiaren arrazoia. Hasieran bakarrik zen abesti bat. E, ziklomorfosia da hitz bat inventatu da, bueno, nik da metamorfosis eta ziklotimia naztu, na, itzen nazketa bat. Eta ziklotimia zer den? Boz, ziklotimia da, mm, bueno, orain dela bost urteola diagnostikatu zidaten ziklotimia, kuadro ziklotimiko bat. Ez? Orduan hori da, pues, eh, mm, eske zaila da e, azaltzeko da bipolaridad bezala baina mhm. txikiago. Bai. Medikoa esaten zidan, bueno, es como la hermana pequeña de la bipolaridad. txikia. Ah, hori da. Uh ah, -huh. Hori da. Orduan, bueno, nere kasuan pues, eh, bajoi, bajoi oso oso handiak eukin dituen eta asko izutu nintzen eta bueno, ba, mm, uste nuen depresio bat izan zela, baina gero ja aurkitu, aurkitu genuen edo ja deskartatu egin genuen pues, depresioa esela, mm -hmm. ez? Eta ziklotimia bat zela, porque batzutan ongin nitzen, beste batzuetan oso oso gaizki. Gora berak. Ba, nik, <laughs> por, bai, igual, goraka ez, ez dakat Bai. Gehiago beraka <laughs> izan. Beti beraka, ordan nik esaten nion ez medikuari, jo, tio, ba, nire, bai nahi dut euforiaren bai. piko batzut <laughs> para kompensar. Bai. Baina ez, nik, nik ez ditut oietakoak. <laughs> Orduan, ziklomorfosia. Hortara dator ziklomorfosia entzungo duguna. Ziklomorfosia, ziklomorfosia. Barruko lupetzan bizizaren monstroa Gure pelotzi pentsetan Etxipenen notakin Eta itzazbelarrez Egin dago kalbina Astea abandonatzea bada pampin erren bat Baina gauza tristagoak bizi dira Nire barruko lupetzan Eskantzan hartutako hoteleko araztasunean esan, baina Ider Rodriguezen laguntza izan duzu, ez? Mm Letrak berak idatzi zuk kontatzen zenionaren arabera, berak e, testuak idazten zituen, hori da? Bai, bai, bueno, Ider oso laguna da. Orduan, bueno, pues nerekin egon da prozesu guztiontan, azke urte hauetan egon da nerekin, oso gertu eta... E, bueno, bera badaki, ez? Orduan, esan nion, jo, Ni diskantarako nahi dut tekstu tekstu desente euki, oza, nik idazten dio, idazten nuen nire hitzak, baina lan ontarako behar nuen norbaitek menperatzen zuen e, euskera nik baino beto. Mhm. Orduan, pues, Eide Rodríguez nire laguna da, hor zegoen nik esagotzen nau, pues, galdetu nion eta bera pues, bai, ez? oso pozik gainera eta oso ondo egin genuen lanan. Elkarrekin. Bai. Mhm. Eta Aide Rodriguezen gainere e, lagun talde batera izan duzu inguruan diskaren eh, sortzeko, egiteko? Bai, bai. Bueno, Landergarro, Landergarro egin zuen eh, portada, dibidez. Eta gero Javi Pez, Javi egin du e, astronautak abestia, mhm. eta gero rapeatzen du baita ere gizon lastan. Entzungo dugunen. Arkaitzkan hitza da, hori bai ez dela Eder Rodriguez da, arkaitzkano. Eta hori ere bai, Eder Rodriguezen bidetik, pues, aizu, pues, igual Arkaitzkano animatuko zan idazte da, hombre, pues, orduan, ongi etorri, karo baietz, mhm. eta egin genuen abesti Esango zenuke e, sentimenduak azaleratzen dituen, zure sentimenduak azaleratzen dituen e, kantu horiek bildu dituzula, pixkat? Bai, dena. Sentimendu zari <laughs> diren bai. eh, piezak baitura. Bai, beti, beti da bilustea azken finean. Uh Abeslari guztiak azkenean pues, eske, zuzeu zara eta, bueno, nik ez naiz poeta bat edo ez, nuen nahi kontzeptueri, nahi nuen nere nerea izatea. Aipatu dugu, erritmo eh, ezberdinak eh, hartu dituzula oraingoan eh, hartu dituzula oraingo unetan, erritmo ezberdinak, erritmo alaiak, eta letrak oso mhm. tristeak. E, kontraste bitxia egin duzuna, ez? Eh? Bai, txuri beltza, jien eta jan, bai, azkenean da konpensatzea denbora guztia, ez? Mm -hmm. bat mantentzea, bizitzan, musikan, zure, mm, bueno, bai, zen kontraste, kontraste bilatzea, porque egia da, E, hitzak eta tekstuak mm, gehien bat direla oso oso oso sakonak eta oso ilunak. Orduan, baita ere nahi nuen hori, jartzea tekstu horiek musika e, dantzarako musika, musika beltz baten gainean, eh? Mm gustatzen zitzaidan joku hori. Mm -hmm. Funkia, soula, bai. regea... Ja, eh, bat ere bai dago erritmoak gustukoa dituzunak ere zure dituzunak edo. Bai, mm. bai. Mm. Es claro, jendea igual en pues, geratzen da pizkat harrituta. Baina, karo, neretzat ja rokanrola pizkat astuna zen. Mm, e, eramateko estenatukira, haotxaren txat, bueno, aktitude bat da, ez? oso desberdina, eta nahi nuen beste, beste gauza bat sentitu baita ere. Bueno, a ber, Fermi Muguruzarekin, e, eh, jogen nuen palo asko ere bai, ez da, bai. bueno, bera da, bere bai, oso, oso irekia musikalki, baina gero ni eretxean eta, bueno, gauza asko abestu ditut, e, raperoekin, e, eh, rege beti, bosanova, bueno, uh -huh. beti jolasten. <laughs> bajolasten e, segituko du entzuten ere eta urrengo pieza Spoonful e, deitzen da eta ingelesez kantatzen duzun kantu bakarra. Ba, hau da bersio bat ja egin genuen eh, akustikoan da Howling Wolfen blues bat, blues klasiko bat, gitarra eta hotxa, eta jotzen genuen akustikoan eta gero errekuperatu nuen e, mixtaperako die sorgunen die bat egin genuen mixtape bat lasketetan eta hor basea zen chela eh, e, rumba ta mm, del verso ko bi eta bueno beraiek egin zuten eh, basea eta gero nik abestu orduan orain egin dugu hibrido bat alzkenean soul bat egin genuen egin genuen eta hau da uh alea. Gaur, eskean kristo taldearen lan berriena, hobeki ezagutzeko aukera izanen dugu, eta diska berriaren bueltan, eskean kristo taldeko bilagun ditugu. Peio hartabe eta peio ere artetxe, hori bai. Bai. Hori da, ezta? Zer bai. Ondo, ondo. Ondo. Bai. Ondo, posiko indizko berria, ezta? Bai, orain dela gutxi ez hainbeste denbora ateratzen utela diska bat, ez banabiloker biloker, orain dela ze hiru urte. Eh, ez, lehenago, orain dela bimia eta malauko urrian azote kaldu satara ah. ginun eta eta bai, orain urte terdi edo berandago eh, beste disko barri gazatuz bai. Uh -huh. Gogotxu zineten, eh, ba, zerbait berria eskintzeko? Horregatik hain denbora laburrean atera duzu bigarrena. Aurreko diskoagaz emon duguz kasik eta eh, hamar kontzertu, eta bai, hartu dugu zei hilabete inguruko tartea disko grabatzeko, genituelako orkantu batzuk, argitaratu nahi genituenak, eta gero baita errepertorio osoago bat eukitzeko zuzenekoetarako, ez? Mm Sentitzen genuen behar hori igual errepertorio mardulago bat edo izatekoa, eta disko negaz, ba, mm arratzoia... Eh, sei piezaz osaturiko diska du gainera, ez? E, sei kantu bakarrik sartu dituzen, naiz ta iraupenean horren erdiko disko bat e, Bai, e, kasu honetan gure asmoa diska egiterako orduan be prozesu desberdina erabili du aurrekoa azotek ze konparatuz. Kasu honetan e, nahiago izan dugu adibidez danok batera grabatzea eta bueno, prozesua lehenagotik eh, zetorren ba, kanta gutxiago sartzea erabaki genuen baina kantak landuago ere izan izatea eta hori dalata e, eh, kasu, kasu honetan ba, beste diska mota bat egitea nahi izan dugu eta mhm. sei kantako eh, diska bat daude, daude hori zuzenean grabatuta kanta guztiak, oza, taldekide guztiak estudioan e, aldi berean jotzen. Aldi berean. Eta horregaitik eraman behar izan ditugu kantuak estudiora, pues nahiko landuak. E, zuen lehen diska eta zenolako harrera izan duzu publikoaren aldetik, e, ba, pozik zaudete? Disko berri honek, ala... Aurreko, aurrekotik, orla? Ba, oso, oso pozik. Oso oi hartzun handia izan du eta gube izan duen emaitzagaz, e, gero berro eta mar inguru izan dugu, mm, beraz. Asko eh, Euskal Herriti zehar, e, asko bideo izan gara, orduen e, bagu be, posarren e, azotek izan duen emaitzarekin esan diguzue gustatzen zaizuela rock and roll erdoildu eh, hori e, irurogeita margarren hamarkadako erritmo hoiekin jolastea gustuko duzuela erreferentziak badituzue e, musikalki bai a, bakutsak be rock and rolla rock and rollen barnean hainbat hainbat talde eta hainbat rock and roll e, mota ezberdin daude ez eta nik gure taldeak al, neiz eh, rock and rolla rollaio eta rock rollan inguruan eh mugidu eh partaide bakoitza bere rock and roll gustu edo beresiak ditu eta kasu honetan eskan kristo hori hori horrek emoten otso bai e, indarra edo uh adibidez e, nire aldetik niri pio bat gustatzen zaite deju taldea ba, Rolling Stones gaur egungo igual e, Ameriketan egiten den roka, roke, country rocka eta horako motak eta nik uste norberak taldean bere gustu propioa dituela. Mm Eta ba, gure diska honetan e, ikusten da ba, sei kantak oso ezberdinak direla euri arte, e, haien artean, eta horri ikusten da norberak emondako tokia. Esan dugu, eh, eskean kristoren bigarren lanazari garela gaurkoan eh, mintzatzen, eh, eskur eskurrik onenak eh, deitzen da diska, diska irekita orduan deskurrituko dugu, titularen izena, e, tituluaren bueltan zer? Gogo eta buru, gogo eta asko, e, zergatik e, ezkurrik onenak. Ba, bueno, izen hori igual dator, e, kanta batek badeko izen bera. Bai. Eta kanta horretan, kanta horren leloa, esaten dau, txarririk txarrenak, ezkurrik onenak iaten jozak. Ba, txarririk txarrenak, ezkurrik onenak iaten dituela, zera, eta hildo horretatik jarritu genuen, guk gure diska honetan gure sei eskurrik honenak aurkeztuko genituela. Zabaltzen baduzu diska baita, bai. e, eskurrak urreko, urreko dira. Mhm. Eta, ba, kasu honetan lehen esan dakoa, ez? E, guk bagenituen kanta batzukor hor, eta prozesu honetan, ba, sei sartu ditugu. Beha, prozesu luze, e, bueno, e, biran geundenean, kanta gehiago urte, irtetzen joan ziren. Eta gure asmoa beraz izin zen, e, kanta guzti horietatik e, gutxako guztuenak e, guztokoenak e, hartzea eta horrik lan dutea. Mhm. Hau da horrik e, horritan zentretea eta ondo ondo zera e, bai, ondo lan eta horrikaz e, diskoa agarra betzea. Mhm. Eta horregitik erabaki ginen, ba igual, e, eskur guztietatik erabaki inule sei eskur horrik eh, aurkeztutea eta gutxako dira eskuriko ondo. Ba honekin geratzen gara eta gogoan hartu, eh? eskurrik ezkurrik onena eskean kristo talearen azken lana, hobeki ezagutu izango duzuela, larun batuntan kantuz kantu eman kizunean. Banere aldetik besterik ezentzule, bihar arte izan ongi, aio.